tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Puluh kiriman dari Umar Yanto. Sambuka wiwara yakti Campur sari istana Cancut sengkot kumrakut miwiti Binarung suara gamelan ngungkot tansah angrembaka agung saha iwa putih sami agan dhuwur lagi wae mungkur nalika swaraning sound sistem gemuntang kagawa sumiliring angin sajak ngelingake Tunggu teparu dalah undangan liyan yen dino kuwi Karman duwe gawe mantu. Sakwise acara temu temanten rampung, tamu-tamu lagi gemruduk teko. Sauntara son sistem isih ngumandangake tembang-tembang campur sari istana. Karman lan sisiane dikenal grapiak ora nate nuduhake rasa susah. Karman dadi guru ing SMP swasta. Dini surti baklan sayur ing pasar. Kekaruni utun ngayai pegawiani. utun ngayai pegawiani. mula lumprah yen sore kuwi tamune teka lunga tangga teparu kanca guru lan tangga bakulan ing pasar dalah kanca kancane temanten padha antri nyalami temanten nuli kembul bujana ngrasakake sawetara masakan sing disediakake ing meja prasmanan Wah sawise tunjangan sertifikasi cair langsung mantu <laughs> guyone salah si jini konco guru karo nyalami tangane karman durung cair kok mas rodok macet <laughs> wis linier 24 jam ta wis ning embuh taun iki kok kerep macet sabar dijarake rak malah ngelumpuk akeh mengko <laughs> alah rezeki ora mung ning tunjangan sertifikasi isih ana rezeki liyane mikir tunjangan tiwa stres Karman sing dikenal sregep nyambut gawe kuwi ora gampang kupus semangate. dheweke dari yen bayari minangka guru swasta pancen gumantung marang sidik akeh murid. Sesasi durung keporo mesti bisa dirasakake wong sak omah. Luweh-luweh jaman saiki akeh sekolahan swasta anyar sing buka nganti tekan posok padesan sing ateges uga nyuda bayare. Mula Karman banjur buka usaha sablonan konveksi cilik cilian Pranyoto asile malah kena kanggo nguliahake anak-anake. -anak. saiki dheweke bisa unjal ambekan landung anake wadon sing dirapiake kuwi wis mulang ing SMP Negeri Najan statuse isih honorer ganti ngragati adini sing ngancik semester loro Saya wengi tamune tansaya suda. Hiburan musik elektron istana gawe gayenge sing padha nonton. Peladen sing maune ibut ngringkesi piring ana sing melu jejogetan karo penyanyine enggo gawe guyune sing nonton. Watoro jam setengah songo ana sawening tamu wanita teko karo ngumbar esem. Umure watoro telung puluh tahun. dandanane katon nyolok sandang penganggune sajak diselarasake karo rupane sing ayu tamu kuwi nuli lungguh ing ngarep panggon elektronik karung lirik tamune. Aku kok pangkling ya, Bu. Wang sulane karaman karo ngiling-ngiling sapa wanita kasebut. Aku durung nate kenal ayu tur dandanane menor. Ah. Mulai aku. Mbok menawa wong tuane murid. sampean rak ora ngundang wong tuane murid to? Ora. Mbok menawa ana sing kersa rawuh ya monggo. karman lan Murti kepingin lesih sopo tamune kuwi lan ngendi omahe. Nanging dirasa kok kurang sopan utawa ora pantes. Mula niate diwurungake. Lan sakwise dirasa cukup, tamu kuwi banjur pamitan. Kok keseso mawon to? Ujare Karman karo nyalami wanita iku. Ambune semribit wangi. piyambakan mawon to diderekaken rayi kok mboten diajak mlebet mriki pitakoning murti karo ngungak jaba tamu kuwi mung mesem muli jumangkah ninggalake terop Karman lan murti nyawang lungone tamune kasebut nganti mlebu nyawang sawijining mobil Karman lagi lagi buka buku tamu sing isih gumletak ing cedak kotak wadah buan Mulai jenenge tamu kuwi mau sing nyatane ditulis ing urutan guri dewi ing kono tinulis arane sas ngono wae tanpa alamat lan tanda tangan nganti rong dino candake karman isih kepikiran sopo tamu ayu kuwi satemene karman tan saya kepikiran yen ngelingi murti nate butarepan dakwa jarine tamu misterius kuwi simpenan ing karman sengaja ora nulis alamat buku tamu murih ora disumurupi jati dirine tentu wae karman nampik pendakwani murtijer lagi bengi kuwi dheweke weruh rupaning sas kanti meneng-menengan karman pingin golek bukti kanggo nyatake yen pendakwani sing wadon keliru salah siji carane ya kuwi marang kanca-kanca guru ning kabeh sing ditakoni ora ana sing ngerti semi candai karman Bali Rodo isuk jalanan sekolah ngeleksanani kegiatan tengah semester. Yokui tetandingan bal-balan lan moco guritan. Sing madoni sih bakulan ono pasar. Biasane bak donduhur lagi kukut. Durung nganti karman jagang sepeda montore, Dheweke sumurup kertu undangan gumletak ing meja cilik sing diseleh ana teras. Undangan kuning gilap kuwi nuli diwaca. Jebul sing ngundang ora liya sas. Wanita sing nate buwuh winginane. Ing undangan kono kacetok alamating sas ing dukuh Jatinom desa Ringin Agung. Kajate sas nyunatake anake mbarep. Iki lo undangan soko sas tamu ayu sing dandanane nyolok winginane kae lho Bu kandhane Karman marang sing wadon Sopo sing terake Pitakone Murti cekak Ora ngerti moro-moro wis gumletak ing meja teras Sok kapan kuwi Sok emben iki lho malam Minggu jam 6 nganti rampung sampean melu yo Iya Karindeleng sikon Wang Sulani Murti lirih banjur jumangkah menyang tawon rampung salat maghrib karman macak klimis arep nekani undangane sas Murti ora bisa melu jalanan kebeneran acarane bareng karo pengajian ibu-ibu PKK ning omah ibu RT. Sidane Karman budal ijen karo nunggang sepeda motor sing meh entek cicilane. Tekan ringin agung sing nunggal kecamatan karo desa kelairane, suasana ning wis peteng, mendung tipis kagawa sentring angin. Mula muga-muga ora udan. Ngono pangajaping Karman. Bayu ning sepeda motor nuju menyang Jatinom ngliwati alas singon sing ora kejamah aspal. Sedelo-sedelo karman klingukan nyawang kiwa tengen nganti wusanane pandulne weruh ana terop gedhe ing kidul dusun. Apa kae omaisas batine karman karo nyelehake sepedai ing cedhak wit rambutan. Kahananing sepi. Ora keprungu swaraning son sistem kaya lumrahe wong duwe gawe. Karman nyoba takon marang tawongan sing ngadeg ing cedhak wit rambutan. Apa bener kuwi omahe Sas sing ditakoni mung mantuk alon. Karman banjur jumangkah mlebu terop, tekane dipapak Sas karo sawetara among tamu. Oh, Mas Karman, monggo pinarak. Sapane Sas grapyak karo ngajak salaman. Karman lungguh ing poncot wetan, mripate langsir nyawang sakupengi. pengin. jebul sasmono klebu sugih omahe gedhong magrong-magrong tamune lumayan akeh ning aneh antaraning tamu siji lan sijine kaya-kaya ora ana sing kenal para tamu kuwi sajae luwe seneng meneng tinimbang guyon utawa ngobrol sing gumunake maneh tamu-tamu kuwi sandangane padha ya kuwi ireng putih Ah, mbok menawa tamu-tamu kuwi anggota paguyuban tinamtu, ngono panylimure karmaning batin. Busananing sas uga padha karo sandangan sing dinggo nalika buh ing omahe Karman. Monggo Mas Karman dipun sekecakaken kandhane sas karo ngulungake rawon sak piring. Kober balang liring karo celatu. Ibu kok mboten nderek? Teleresan niki wau wonten pengajiane buku PKK. Wangsulane karman cekak. Deweke durung karep mangan rawon sing diladekake Sas. Dene Sas banjur lungguh njejeri Karman. Handaning kembang sembujo sumebar nganti gitoke Karman mrimo. Monggo to dipun dahar. Kok mung dipersani wae? Arman nuli nyandak rawone. Bismillahirrahmanirrahim. kabeh karo wiwit nyendok nanging durung nganti sendok diangkat dumadan terope horek para tamu padha pating jelit karo nutupi kuping rapet klebu sas sirahe karman kliyengan panyawangi rodok lawur apa sing disawang ing sak ngarepe wis beda karo sak durunge Terop sing mau mentor-mentor padang dadi surem saklaliko. Sas lan wong-wong liyane ujug-ujug salin wujud. Ana sing mripate mendolo, cangkeme ombo, untune ringih-ringih lan rupa-rupa gegirisi ngupeng tapane karman lungguh. Lan ora sawetara suwe karman sing tanpa doyong geblak semaput. Nalika sadar dhewe lumah-lumah ing omah dirubung tangga teparu. Esok mau Karman ditemokake gumletak semaput ing ngisor wit trembesi. sing nemokake murite dhewe nalika arep budal sekolah. Wusanane Karman diunggahake menyang tiket nuli diterake mulih. Iki potone kandane jumari tangga kulon omah karo mulungake HP-ne marang Karman. Potone sapa? Pitakone Karman lirih karo nyawang foto mau. Cetha yen foto kuwi wong nuduhake meja kursi tanpa ana manungsane. nalika sampean mantu seminggu kepungkur anakku rak melu rewang selitane jumari rodok lirih tamu ayu sing teko kari dhewe kuwi sengaja dipoto anakku saka jero omah nanging ya iki asile sing katon mung meja kursi wanita ayu kuwi babar pisan ora ana Anakku wedi njur mlayu mulih lan crita marang aku. Foto ing ponsel iki sengaja ora tak busak lan ora tak critake marang sampean. Nanging nyatane ana lelakon kaya ngene. Karman unjal ambekan landung, murti lan sakwetara tangga liyane isih gegubel rasa wedi. Iki crita ngenani demit buuh. Salam jimatres, salam misteri. Au!